Արցախ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում անցած գիշեր հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Ֆրանսիայում հանդիպել է իր գործընկեր Օլանդի հետ։ Միջազգային հանրությունը պետք է ուժեղացնի ճնշումը Ադրբեջանի վրա։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների դադարեցման մեղավորն Ադրբեջանն է։ Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի մի շարք անդամներ դատապարտել են 1988-1990 թվականներին Ադրբեջանում հայերի դեմ իրականացված ջարդերը։ Հայերը շնորհակալ են այն երկրներին, որոնք ընդունել են նրանց 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո։ Երևանում կայացած Սամբոյի Հայաստանի Հանրապետության առաջնության Արցախի մարզիկն արժանացել է ոսկե մեդալի։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 8-ին եւ լույս 9-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում իրադրությունը հարաբերական հանգիստ է եղել։ Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 450 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ֆրանսիա կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում հանդիպել է ֆրանսիացի երկգործընկեր Ֆրանսուয়া Օլանդի հետ։ Քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցերը, ստորագրվել մի շարք ոլորտներում հայ-ֆրանսիական համագործակցության զարգացմանն ու խորացմանն ուղղված փաստաթղթեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ համատեղ հայտարարության ժամանակ Ֆրանսուଆ Հոլանդը հիշատակել է, որ Ֆրանսիան որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամ ներգրաված է Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Ֆրանսիան Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հետ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր է եւ մենք ցանկանում ենք աշխատել կարգավորում գտնելու ուղղությամբ, նշել է ֆրանսիացի նախագահը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան ցանկանում է գտնել խնդրի քաղաքական լուծումը։ Իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է հայ-ֆրանսիական դարավոր բարեկամությանը դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր անցած 25 տարիների ընթացքում ձևավորված միջպետական ամուր հարաբերություններին ու դրան զարգացման հերանեկարին ամենատարբեր ոլորտներ ընդգրկող հայ-ֆրանսիական երկկողմ օրակարգի հարցերին, ինչպես նաև Ֆրանսիայի հայ համայնքի կարևոր դերակատարությանը երկու երկրների եւ ժողովրդների բարեկամության ամրապնման գործում։ Անցած 25 տարիների ընթացքում միայն նախանկաների մակարդակով կայացել է շուրջ 25 այցելություն։ Սա վկայում է այն մասին, որ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները մշտական ուշադրության եւ համագործակցության կենտրոնում են։ Ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ բոլոր հարցերի շուրջ մեր մոտեցումները շատ մոտ են միմյանց, Դա վերաբերում է ինչպես մեր երկող հարաբերություններին, այնպես էլ գոնե մեր տարածաշրջանում ցավալվող խնդիրներին, իրադարձություններին։ Նախագահ Օլանդին ես շնորհակալություն հայտնեցի 2018 թվականին Ֆրանկաֆոնիայի գագաթնաժողովը Հայաստանում անցկացնելու որոշմանը աջակցելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հանդիպում է ունեցել նաև Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոյի հետ։ Զրուցակիցները երկուստե գովնակությամբ են փաստել գործընկեր քաղաքներ Երևանի եւ Փարիզի միջև զարգացող ու տարեստարի ամրապնդվող համագործակցությունը։ Հանդիպան ավարտին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոին ապարգևատրել է պատվո շքանշանով հայ-ֆրանսիական բարեկամական հարաբերությունների ամրապնման եւ զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Միջազգային հանրությունը պետք է ուժեղացնի ճնշումը Ադրբեջանի վրա Լեռնային Ղարաբաղում բաց պատերազմից խուսափելու համար։ Նոր պատերազմի սպառնալիքը մշտական է ու կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ադրբեջանը չհասկանա, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի հայտնել է Սերժ Սարգսյանը Ֆրանս պրեսին տված հարցազրույցում։ Նա նշել է, որ Իլհամ Ալիևը խոչընդոտում է դիվանագիտական առաջընթացին ու սպառնում է ցանկացած պահի վերսկսել ռազմական գործողությունները։ Նա Փարիզին, Մոսկվային ու Վաշինգտոնին կոչ է արել ցույց տալ, թե ինչ գին պետք է վճարի կողմերից մեկը, եթե հարձակում սկսի։ Չեմ կարծում, թե նոր պատերազմ անմիջական վտանգ է, բայց պետք է պատրաստ լինել ամեն ինչի, երբ գործ ես ունենում անկանխատեսելի հարևանի հետ, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների դադարեցման մեղավորն Ադրբեջանն է։ Այս մասին ասել է Modus Vivendi վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի վերջին հայտարարությունը ըստ էության այն բանի ամրագրումն է, ինչն այսօր գոյություն ունի։ Այսինքն բանակցությունները դադարեցված են, եւ դրա մեղավորն Ադրբեջանն է։ Թող իրենք իրենց մեղադրեն, քանի որ բանակցությունների ժամանակ կողմերը պետք է ինչ-որ բան զիջեն եւ ընդունելի տեսակետի հասնեն, նշել է Արա Պապյանը։ Այսօր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է հանրապետության խոշոր հողօգտագործողների հետ եւ քննարկել գառնանացան մշակաբույսերի մասով աշխատանքների ընթացքը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Գառնանացան մշակաբույսերի ծավալը այս տարի ընդհանուր առմամբ կազմել է 11000 հեկտար։ Այս տարվա ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է այն հասցնել 15000-ի։ Արևածաղկի ցանկատարածությունները ավելացել են մոտ 3 անգամ։ Գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանի խոսքով Կտավատի մասով արդեն ասել ենք մոտ 500 հեկտարի ակտիվություն կա եւ ցանկության դեպքում կարող ենք կտավատի ցանկատարողները մեծացնել։ Այստեղ հիմնականում ներառել ենք այն, ուրեմն ուղղությունը տալել ենք այն մասով, որ յուղատու մշակաբույսերի վրա կենտրոնանան, որոնք շատ ավելի կարճ ժամանակում հնարավոր է ավելի մեծ ուրեմն տեսական արդյունք ապահովել եւ դրա համար միայն յուղատու մշակաբույսերի մասով ոչ միայն սերմացուի, նաեւ պարտանցերի տրամադրում ենք նախատեսել։ Ինչ վերաբերում է Սիսեր մշակաբույսին, ապա այդ մասով ակտիվություն կա, բացի այդ փորձարկվում է լոբիի նոր տեսակ, որի բերքահավաքը հնարավոր կլինի մեխանիզացված կոմբայնի միջոցով։ Եգիպտացիների մասով հասնելու է մինչև 3000 հեկտարի, ճիշտ է, ավելի նպատակարար կլներ յուղատու մշակաբույսեր, ծաղոտի մասով ակտիվացում կա, բանջարեղի մասով 450-500 հեկտարի Սերմերի ներկրման մասին վարչապետ Արայք Հարությունյանը նշեց, որ հաջողվելու է ներկրել Որակյալ սերմ, շարունակվում է նաև պարարտանյութերի ներկրումը։ Վերջի մի քանի օրերում փոքր խնդիրներ կար, բայց իստում է դել է կարգավորվելու մանավանդազոտականի հետ կապված։ Ընդհանուր առմամբ կառավարության ղեկավարը դժգոհ է արդյունքներից, ավելի հետևողական աշխատանք է անհրաժեշտ հավելեց Արայք Հարությունյանը։ Եթե ժամանակակից գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ ունենանք, ֆերմերներ ունենանք, հաստատ իմ համոզմամբ աշտանացանի 30%-ը պիտի խոպանեն, այսինքն կրկնակի հետ կանեն եւ նոր դարմանացան անեն։ Եթե այդպես չէ, թող մասնակիցները ինձ հուշեն։ Խորհրդակցության ընթացքում հողօգտագործողները իրենց հարցերը հղեցին վարչապետին, ծավալվեց երկխոսություն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի մի շարք անդամներ դատապարտել են 1988-1990 թվականներին Ադրբեջանում, մասնավորապես Սումգայիթում, Կիրոաբադում ու Բաքվում հայերի դեմ իրականացված ջարդերը։ Այս մասին հայտնել են ԱՄՆ հայդատի հանձնախմբի գրասենյակից։ Նրանք դիմել են Ադրբեջանի ներկայիս իշխանություններին, կոչ անելով վերջ տալ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ուղված բոլոր սպառնալիքներին, սադրանքներին ու հրադադարի ռեժիմի խախտումներին։ Կալիֆոռնիա նահանգի սենատի օրենքների հանձնաժողովը ստեղծել է Հայաստանի ու Արցախի արևտրի, արվեստի ու մշակույթի փոխանակման հատուկ հանձնախումբ։ Այն ձևավորվել է սենատոր Էնթոնի Փորթանտինոյի առաջարկով Արցախի եւ Հայաստանի հետ նահանգային արևտրական, մշակութային եւ կրթական կապերը սերտացնելու համար։ Արեմտյան Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Էլեն Ասատրյանը ողջունել է այդ յուրահատուկ հանձնախմբի ձևավորումը, շեշտելով, որ առաջին անգամ է նման մակարդակով Արցախին առնչվող հանձնախումբ ձևավորվում։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել սենատոր Փորտանտինոին, ով կարողացել է պաշտոնը ստանձնելուց 3 ամիս անց նման նախաձեռնություն կյանքի կոչել։ Հայերը եղել եւ շարունակում են շնորհակալ լինել այն երկրներին, որոնք ընդունեցին նրանց 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո։ Այս մասին ասել է աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը։ Երբ հայերը ստիպված լքեցին իրենց տները 1915 թվականի ցեղասպանության հետևանքով, նրանց ապաստան տվեցին աշխարհի տարբեր երկրներում։ Մենք աշխատում էինք հանգիստ, առանց ջանք խնայելու եւ ինտեգրվեցինք այդ հասարակություններում, քանի որ շատ տաղանդավոր ժողովուրդ ենք, ասել է 92-ամյա Ազնավուրը։ Երեք Ստեփանակերտի Valex Garden Cinema կինոսրահում տեղի ունեցավ ռեժիսոր Լևոն Մինասյանի Bravo Virtuos գարեստական ֆիլմի առաջնախաղը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Սա ֆրանսիահայ կինոռեժիսորի առաջին լեամետրաժ ֆիլմն է, որտեղ նա անդրադարձել է Չարի ու Բարու հավերժական պայքարին։ Կինոնկարում պատկերված է մերօրյա իրականությունը, որը ինչպես նկատում է ֆիլմի ռեժիսոր ու սցենարի հեղինակ Լևոն Մինասյանը, հատուկ է ոչ միայն Հայաստանին։ Բարձրագույն արվեստը դառնում է զոհ ցածրորակ արվեստի, այսինքն դա մի կողմից ֆինանսական մեքենայի այդ հզորությունն է մյուս կողմից ընդհանրապես ժողովրդի կրթության ցածրացումն է, այսինքն մենք շատ կորուստներ ունենք այդ առումով եւ ես ցավով նկատել եմ, որ բարձրագույն արվեստը սկսել է նահանջել, դառնալ գերին, պոպկորնային կամ համբուրգերային մշակույթին։ Բարձրագույն արվեստը ֆիլմում այլաբանորեն ներկայացված է դասական երաժշտության տեսքով, իսկ ցածրորակ արվեստը ռաբիսը միախառնված է քրեաօլիգարխիկ խավին, որը ճարիք է դարձել ոչ միայն արվեստի, այլև առողջ հասարակության, մանավանդ երիտասարդության համար։ Մետաֆորը ֆիլմի այն է, որ երիտասարդ ծերունդը, որը տաղանդավոր է, որը գեղեցիկ է, որը ունի շատ-շատ որակներ, վերջապես ինքը պետք է մաքրի այն հին ծերացած ծերացած վատ առումով, այսինքն չորացած ծերունդից, որը ատամներով բռնել է այս հասարակության կոկորտը ու չի թողնում որ շնչի Նյութը մատուցելու համար ռեժիսորը դիմում է տարբեր ժանրերի, որովհետև ծիծաղով մատուցելը շատ ավելի հեշտ է այսինքն ամենալեղի ամենադառը բաները կարելի է ծիծաղի միջոցով ստիպել կուլ տալ եւ հետո իրոնիան որ կա ֆիլմում դա ավելի հեշտացնում է սյուժեի ընկալումը Ֆիլմը հայ-ֆրանսիական-բելգիական արտադրության է հայկական կողմի ռեժիսորը Հրաչ Քեշիշյանն է ֆրանսիական կողմից հիմնական արտադրող Agat Films-ն է, հանրահայտ Ռոբերտ Կետիկյանի պրոդյուսերությամբ եւ Մարկ Բորդյուրի պրոդյուսերությամբ եւ բելգիական Sepia ընկերությունը, որը նաեւ մեզ միացել է post production-ի ժամանակ։ Գլխավոր հերոսին մարմնավորում է Սամվել Թադևոսյանը, ով հանդիսատեսին ծանոթ է դեռևս կյանք ու կռիվ ֆիլմից։ Կինոնկարն արդեն ներկայացվել է մի շարք միջազգային փառատոների։ Հրաչ Քեշիշյանի խոսքով ֆիլմի փառատոնային կյանքը դեռևս շարունակվելու է։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանից հետո այժմ էլ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն է Գերմանիայի իշխանությունների գործողությունները նմանեցրել նացիստական գործելավոճին։ Թուրքական T24 լրատվական կայքի տեղեկացմամբ Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքի իշխանությունները թույլ չէին տվել սրահներից մեկում անցկացվելիք միջոցառումը, որտեղ ելույթ էր ունենալու նաև արտգործնախարար Չավուշօղլուն։ Ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարի, գերմանական իշխանությունների պահվածքը նման է նացիստների գործելավոճին։ Իսկական բռնապետական համակարգ է։ Փորձել են չեղարկել Համբուրգում հարսանյաց սրահում միջոցառում անցկացնելու համաձայնությունը։ BBC Cardiff-ի աշխարհի երկիչ հեղինակավոր մրցույթի եզրափակիչ փուլ է անցել Լոնդոնաբնակ ճանաչված սոպրանո Անուշ Հովանիսյանը։ Մրցույթը համարվում է դասական երկի միջազգային ամենահեղինակավոր ստուգատեսը դասական երկարվեստի յուրատեսակ օլիմպիադա։ Անուշ Հովանիսյանը օպերային մրցույթում հանդես կգա համաշխարհային պրեմիերայով։ Նա առաջին անգամ կկատարի 170 տարի առաջ գրված հունգարացի մեծ կոմպոզիտոր Ֆրանց Լիստի նոր Սարդանապալ օպերայի հույն ստրուկուհի Միրայի դերերքը։ Մրցույթի հաղթողը ստանալու է հաղթական գավաթը, ֆինանսական պարգև, իհարկե միջազգային ճանաչում եւ առանձնահատուկ կարգավիճակ։ Մարզասերների համար Երևանում կայացել է կանանց եւ աղջիկների սամբոյի Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունը։ Կանանց մրցապայքարում Արցախի մարզիկներից մրցանակային առաջին տեղ է գրավել Սոսե Բալասանյանը, արժանանալով ոսկե մեդալի եւ դրամական պարգևի, ասել է Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանը եւ ընդգծել, որ ինքը որպես մարզիչ գոհ է առաջնության արդյունքներից։ Անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդի հոլանդացի պաշտպան Դեյլի Բլինդը խոսել է հայ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխտարյանի վնասվածքից ապակինվելու եւ շարք նրա վերադարձի մասին։ Շատ ուրախ ենք, որ Միկին վերադարձել է։ Նա մեծագույն ֆուտբոլիստ է, ով ունի բազմաթիվ որակներ, ուստի ուրախ ենք, որ նա դաշտ է վերադառնում։ Հենրիխը շատ խելացի խաղացող է, միշտ կարող ենք հույսեր կապել նրա հետ։ Մեծ հաճույք է խաղալ Մխիթարյանի հետ։ Նա բազմաթիվ որակներ ունի, ասել է Daily Blind-ը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս արևմտյան կամի, Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան, տաքություն։